раздел 5 прыйшлі ў трох драгун красней шкірман грыцук з пабітым воспаю тварам амаль двухметровага росту пажарнік на пагатое грыцука ў падпольную групу ўцягнулі нядаўна у дзяжурцы пажарнай доўга як вагон з дашчаным сталом пасярэдзіне ён быў адзін на Красней крутнуў ручку телефоном. Затаіўшы дыханне трое чакалі. Барышня, кватэру касарэвіча, памочніка начальніка паліцыі. На стале прыкручаная лямпа, Красней павярнуўся да сцяны, твару не відаць. Федосович ты, прыходь хутчэй, а то сарвуць банк, колода новая у салдата купілі каралі жалуды дамы да пояса голыя на другім канцы провода замінка красней насядае якое позна феодосавіч прыйшлі ўсе як заўжды пажарная зарплату получила гаручае ёсць прывёз дубовик нарэшце красней вешае трубку ідзе а Мужчыны метусяцца, шкірман распранаецца, кідае паліто на тапчан, грыцук павялічвае ў лямпе агонь, у дзяжурцы чорныя закопчаныя сцены, закіданая недакуркамі падлога. Ты красней на варту камандуе драгун. Гэтая сука асцярожнічае, яшчэ хвост за сабой прыцягне. Пакуль сядайце за стол. Увойце, хапайце за руки. Драгун раздае карты, але ніхто не бярэ. Твары змучаныя, пабялелыя, спакойны адзін грыцук. Можа, спадзяецца на сілу. Здрадніка рашылі знішчыць яшчэ месяц назад. Дзеля гэтага красней шкірман завялі з ім знаёмства. Пакутліво цягнуцца хвіліны, маўчаць. У цішыні чуваць, як недзе блізка кукарэкае певень. яшчэ рана, каб кукарэкаў. Відаць на адлігу, ад чорт вырываецца ў драгуна. Колькі можна чакаць, а? Здохнеш тут. Раптам нечаканыя. Шкірман на паўголасу заспяваў. Чубарики, чупчики, чубарики, чупчики. Пяе і барабаніць пальцамі па стале перастань, просіць драгун, звар'яцеў. Грыцу кладзе на стол капшук з табакай, капшук сіняга паркалю вышыты кветкамі. Відаць, дзяўчына падаравала б. Мужчыны робяцца макруткі, прагна зацягваюцца, дымшы за міколцамі плыве да столі, на двары нарэшце крокі. Ідзе касарэвіч. Мужчыны, не дышучы, хапаюцца за карты, адчыняюцца дзверы і з першае імгненне ўсё пачынаецца не так, як намечана. Шкірман ускаквае, хапае касарэвіча, з загрудкі б'е кулаком у твар, той ты уже таксама абодва падают на подлогу валтузяцца красней выскакивая за дзверы забыў про варту шкерман вырываючыся з рук касаревича б'е его ногой у живот той становится на карачки не могучы устать садиться твар хижа драпежны але на вуснах усмешка хлопцы даруйте Жыць хачу, у мяне дзеці. Перайду да вас. Грыцук ззаду з размаху б'е паленам па галаве. Потым драгун бачыць усё як у сне. Грыцук паспешліва выцягвае з-за грубкі брызент, рассцілае на падлозе. Затым вымае з кабуры забітага наган, шарыць па кішэнях. Загор твою трупу брезент, дзвецца гліны. І грыцук загадзю падрыхтаваў туды ж, перааматваюць няўклюдную, як сянны мех ножку вяроўкай. За хлявом глыбокі ацэментаваны калодзеж, з цёмнай прорвы тхне прэллю, вода застойная. Кідаюць у калодзеж труп. Гучны ўсплёск. Няхай цяпер шукаюць гудзе грыцук, сабаку сабачая смерць. Краснее шкірман, настаюшы каўняры паліто, разыходзяцца ў розныя бакі. Яшчэ не позна. гадзін 12 ночь. Драгон з гарцуком заскакваюць у пажарную. Грыцук дзелавіты, як бы нічога не здарылася, бярэ памыйнае вядро, а ночу зацірае кроў. Озяркі, шэпча драгун, знойдзеш валюжыча сакратара сельсавета, пароль Данбас, запомні, Данбас, Я на кані паеду, На чорта той конь, людзей выдасі. У зямлянцы жывуць, развітваюцца маўкліва паспешліва дарагуна ледь толькі выскочыў на вуліцу пачынае выворачваць пастаіць сагнуўшыся а праз пять крокаў зноў як з-пад зямлі чуе незнаёмыя галасы он набраўся сваімі не дойдзе бобик что ім цяпер жаруть huge